par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit ir priesteris Jānis un raidījums labās ziņas, un šajā raidījumā labās ziņas ar mani šeit ir kopā atnākusi uh, Inese Švekle, kas ir karitas vadītāja, ja nemaldos pareizi pateicu. valdes priekšsēdētāji. Valdes priekšsēdētāji. Uzreiz metamies iekšā. Kas ir karitas? Karitas ir katoļu baznīcas lielākā žēlsirdības darba organizācija – Karits Latvija ir eh, starptautiskas konfederācijas, Karitas Internacionālis un Karitas Eiropa dalība organizācija. Un jāsaka, ka šogad Karitas Latvija svin 20 gadu jubileju. Ļoti labi, tātad internacionāla organizācija, kas ir zem baznīcas, katoļu baznīcas, eh, bet ko nozīmē žēlsirdības organizācija? Uh, nu, žēlsirdības, jeb labdarības organizācija. Tā tad eh, rūpējās par cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Dažādos veidos. Jā, un tad varbūt tās var uzskaitīt, kādi ir tie veidi, vai vismaz galvenie veidi, eh, kā tieši Latvijā, un varbūt tās arī starptautiski, kā darbojas karitas kopumā, bet arī Latvijā vienā brīdī. Uh, Eh, jā, nu, starptautiski un arī Latvijā, protams, tie ir trūcīgi cilvēki. Tas, manuprāt, ir primāri tieši rūpes par trūcīgiem cilvēkiem. Un arī mhm. pāvests bieži vien savās uh, uzrunās, sprediķos runā par to, ka mums ir jāskatās apkārt, Eh, un jāmeklē cilvēki, kuriem palīdzēt. Tas ir ļoti mm. svarīgi. <clears throat> Bet ko tas nozīmē bezpajumtnieki vai, vai? Eh, Jā, tie var būt dažādi cilvēki, dažādas situācijas, kāpēc viņi ir nonākuši trūkumā, eh, Bieži vien tas ir saistīts ar kādu krīzes situāciju, veselības problēmu, atkarībām, kādu kataklizmu, piemēram, zemestrīces, ja starptautiski mēs skatāmies zemestrīces, dažādi plūdi, uh, Eh, arī Ukrainas karš tad ir bijis, arī ja? kara situācijas, jā, jo karits organizācija starptautiski ir ļoti liela. Tās ir e, eh, 162 organizācijas, kas ir apvienojušās pilnīgi visos pasaules reģionos. Un reizi četros gados arī notiek Karitas internacionālis, kuras arī dalība organizācija mēs esam Latvija. E, eh, tā tad tāds starptautiska konference, kur visas 162 organizācijas sanāk kopā. Aha, un, un ir un... pārstāvēti visi septiņi reģioni, kādi pasaulē vien ir nu, sastopami. Tad kontinenti, visi kontinenti, ja? Nu, vai? Nu, nu, viņi saucās reģioni tomēr, jo ir arī okeānija un dažādas. Aha, tā, skaidrs, jā, skaidrs, jā. jā. Protams, arī eh, Eiropā, un, un Amerika, un Āzija, un Austrālija, un tā tālāk visi reģioni. Vai, tā, vai var prasīt par to, kādas, eh, varbūt tās ir kaut kādi novērojumi, vai, vai es nezinu, caur šīm konferencēm par to, kādas ir problēmas, uh, citviet, nu, teiksim, Eiropā vai pasaulē, un, un kādas ir Latvijā, vai ir kaut kādas atšķirības tajā ziņā, vai, vai kaut ko zinat ar par šādu protams, jautājumu? Protams, jo šajās konferencē, šīs konferences ilgst vairākas dienas, un katrs reģions runā par savām aktualitātēm. Un ir iespēja arī komunicēt ar katru reģionu pārstāvjiem, ir, ir daudz diskusijas, daudz referāti, interesantas eh, sarunas, tikšanās. Eh, protams, ka katrā kontinentā ir nedaudz atšķirības. Tās var būt, eh, kā piemēram, Āfrikā, ļoti bieži tās ir klimata izraisītas. Protams, arī lielā nabadzība, trūkums, sausums, ūdens trūkums. Ja, ja Latvijā mēs pagaidām neizjūtam šo ūdens trūkumu, un tā nav mūsu prioritāte, tad Āfrikā bieži eh, tātad šī palīdzība ir piegādāt ūdeni. Mhm. Vai, piemēram, arī eh, nu, teiksim, dabas kataklizmas tajos reģionos, kur viņas ir biežāk, eh, tad veicina arī šo trūc, trūkuma situāciju ja, cilvēkiem. Latvijā tie ir varbūt zemi ienākumi, tās ir dažādas slimības, bezdarbs, bieži vien, bieži vien gan objektīvu, gan arī subjektīvu iemeslu dēļ. Eh, nu, protams, ka eh, tās varētu būt arī eh, lielas ģimenes, kurām ir grūti izdzīvot, ja ir viens, apgāda, viens apgādnieks, jo māma parasti nestrādā un rūpējas par bērniņiem. Bet tas tā nevienmēr, protams, ir, bet tas varētu būt riska faktors. Sapra. Protams, arī krīzes situācija. Krīzes situācija, jo krīzes situācijās, kāda ir arī patreiz šī ekonomiskā krīze, kāda bija arī 8. un 9. gadā, tā milzīgā arī uh, Eh, emigrācija no Latvijas, jā, bērni un veci cilvēki tika atstāti vieni šeit Latvijā, mm. Mm. trūka vietas bērnu namos, trūka vietas sociālās aprūpas centros, ja pansionātos, nu, kas arī izraisīja tādas. Bet Latvijā ir raksturīgi tātad tieši ekonomiskās kaut kādas uh, problēmas, kas noved uh, trūcīgo uh, statusā stāvoklī. Nu, gan ekonomiskas, gan arī veselības un atkarība problēmas at, atkarības, tā kā narkotikas, alkohols jā, narkotikas, un visādi šādas lietas. Jā, reģionos. Bet, un eh, arī Rīgā, starp citu, jā, arī Rīgā. Nu jā. Uh, eh, eh, man... Jo vietu skaits patversmēs, nakts patversmēs, par ko rūpējas, piemēram, Rīgas pašvaldība, katru gadu pieaug. Ja, tā tad arī Rīgā ir šī problēma, ka cilvēki dažādu gan atkarību, gan mentālu problēmu dēļ, pārsvarā arī tās ir mentāls problēmas, tomēr nonāk uz ielas. Nu, tas tā ļoti skarbi patiesībā izklausās, ka pieaug patvērsmu nu, skaits tieši jā, šai. Pieaug. Bet kas man vēl uh, ieintriģēja, tā veselības joma. Kad tā ir vēl viena lieta, kas uh, cilvēkus Latvijā pakļauj. Uh, uh, Bet kas tās ir par veselības uh, problēmām nu, tādā nu, protams, gadījumā? Protams, bieži vien tā ir mentālās, kādas psihiskās, psih, nu, teiksim, arī gan iedzimtas, gan iegūtas uh, veselības problēmas, eh, bieži vien tās ir arī kādas akūtas veselības problēmas, kad cilvēks eh, tātad ilgstoši slimojot nevar atgriezties darba tirgū. Ar, ir grūtības atgriezties darba tirgū, un viņš arī nonāk šajā riska zonā kļūt par eh, nu, mazaisargātu personu grupu, nu, iekļūt mazaisargātas personas grupā vai uh, kļūt par trūcīgu arī. Bet tas arī tā izklausās, ka patiesībā ir, ir kaut kādi tādi ārēji faktori, kā eh, slimība, Uh, uh, alkoholisms vai tā atkarības un, un ekonomika, kas noved mūs uz tādā uh, trūcīgo sliekšņa. Nu, protams, arī šīs ekonomiskās, nu, piemēram, piemēram 85 no pensija, pensiju saņēmējiem uh, saņem 85% atvainojos, Jā. 85% no visiem eh, pensiju saņēmējiem saņem ļoti mazas pensijas ļoti mazas pensijas. Un tas nav bijis atkarīgs ne no viņa darba stāža, eh, ne no viņu ienākumiem. Tas tā ir mūsu likumdošana. Un šie cilvēki it īpaši šajā sociāla-ekonomiskās krīzes situācijā, kad pieaug izmaksas gan dzīves vietas apmaksai, gan zālēm, pārtikai un tā mhm. tālāk. Mhm. Veselība arī pasliktinās, jā, tā tad nokļūst arī šajā riska zonā jautājums, varbūt tās jau tāds, es nezinu, filozofiskāks sanāks, bet eh, ko no tā var secināt? Par, kā var raksturot šo situāciju, kas šobrīd notiek pie mums Latvijā? Jā, nu, jo man izklausās, ka jūs principā <laughs> gūstat tādu diezgan visaptverošu priekšstatu par to, ka, kas šajā eh, jomā notiek. Jā, es ilgus gadus darbojos sociālajā nozarē, un arī šis karits Latvijas darbs ir ļoti cieši saistīts ar eh, sociālā atbalsta sistēmu. Jā, un mēs mm -hmm. sadarbojamies tāpat arī ar valsti un pašvaldību. Un kas notiek? Eh, es domāju, ka šajā postsociālisma blokā ir līdzīgas problēmas. Eh, visā pasaulē ir sociāla ekonomiskā krīze, enerģētiskā krīze, ja, un rodas arvien lielāka vajadzība uh, mums uzlūkot savus līdzcilvēkus, ir īpaši tādām eh, labdarības organizācijām, varbūt arī startautiskām labdarības organizācijām un baznīcas labdarības organizācijām, eh, atrast cilvēkus savās draudzēs, savā varbūt eh, novadā, kuriem nepieciešama palīdzība. Tātad šis karitas darbs, jeb žēlsirdības mīlestības darbs kļūst arvien aktuālāks. Un par to pēc maza brītiņa parunāsimies, bet man vēl gribas nedaudz eh, pārtincināt eh, eh, saistībā tieši ar tām problēmām, ar kurām te mēs saskaramies un, un to problēmu vai tādu izvērtējumu vai, vai uh, nezinu, secinājumus vai iespaidus pirms, pirms ķeramies par to labo, kas te notiek, jo tieši tādēļ jau esat uzaicināti, nu lai, jā, lai pastāstītu par labo, jā. vai ne? Bet vai, tad vēl viens man tāds jautājums ir, skatoties tieši no šīs sociālās perspektīvas, eh, tas jautājums ir tāds, ka mēs bieži vien mēdījos daudz kur dzirdam, kad viss ir slikti, protams, visā pasaulē ir slikti, bet Latvijā vai Baltijā ir daudz dramatiskāk slikti. <laughs> Vai, vai tā varētu teikt, ka tiešām Latvijā, nu, ja visur, kā teikt, ekonomiskā situācija Eiropā, piemēram, es iet uz leju, nu, tad Latvijā tas ir eh, dubultā vai vēl nesik vairākās kārtās daudz sliktāk, vai, vai kā ir, vai, tā, vai tādu apgalvojumu var teikt tiešām? Tā ir, ka Latvijā ir ļoti uh, smagāka nu, dažādi situācija. Dažādi pētījumi un dažādi statistikas dati rāda, ka Latvijā, Latvija ir daudzās jomās atpalikusi varbūt no citām Eiropas valstīm, bet nu, skatīsimies arī pozitīvo, ir, ir arī labas lietas, kas notiek, ja veidojas dažādas atbalsta sistēmas, uh, Eh, gan pašvaldības cenšas tomēr iedziļināties cilvēku vajadzībās un, un labklājības jomai tiek piešķirti vairāk līdzekļi, lai eh, gan organizācijas, gan arī varbūt valsts pašvaldība institūcijas varētu rūpēties. Es tik kritiska nebūtu, Aha. lai gan šī statistika laba nav, laba nav, tiešām, ja man jums jāpiekrīt, uh, bet, bet eh, es domāju, ka arī Karits Latvija tomēr ir iesaistījusies pēdējos gados ļoti aktīvi šajā atbalsta sistēmā, gan draudžu līmenī, gan arī attīstot dažādus sociālā atbalsta pasākumus. Eh, tā skaitā, kas pēdējos gados ir ļoti aktuāli, nu, precīzāk sakot, no 22. gada Ukrainas eh, civiliedzīvotāju atbalstam. Ja. Tas un tur arī daudz darbs ieguldīts. Ļoti liels darbs, jā. No daudzām organizācijām, tā skaitā arī no Karits Latvija. Līdz ar to šī atbalsta sistēma veidojas, e, paldies Dievam, arī tiek atvēlēta arvien vairāk līdzekļi no it īpaši, nu varbūt tieši Rīgu un arī citas pašvaldības var minēt. Man par to ir liels prieks, e, ka varam ar viņiem sadarboties un Jo nu, mēs zinām, viens ir brīvprātīgais darbs, ziedojuma vākšana, bet ļoti svarīgi ir arī profesionāļi, kas šo darbu veids, kas šo darbu koordinē, un tur ir vajadzīgs finanses. Es saprotu, ka negribas dikti, negribas <laughs> par to slikto runāt un to kritisko, jo tas ir tik daudz uh, dzirdēts un, un tik daudz varbūt tās apspriests un, un, un, un tik, manuprāt, dažbrīd grūti patiesībā pat eh, tā kā nu, precīzi definēt vai pateikt kas, bet, bet vēlreiz gribu eh, atgriezties pirms mēs ejam muzikālā pauzē un, un tad sākam runāt gan par to labo un to lielo darbu, ko arī Karitas tā skaitā um, dara, bet tas jautājums ir par to, kad sakāt, ka statistikas uzrāda, ka Latvijā jā, ir daudzas jomas, kur ir daudz sliktāka situācija kā citviet. Uh, Ir Jā. zināms, kāpēc tā ir? Nu, droši vien šī pati sociāla ekonomiskā situācija. Pensijas, darba algas, mm, varbūt arī vēl citas. Eh, Citiem kādas, vārdiem, ja mums jā, būtu vairāk naudas. situācija, es domāju, sociāla ekonomiskā situācija. Nu, tas nozīmē, ir kur augt Latvijā. Ir kur augt, bet ja mums būtu vairāk naudas, tad mēs varētu būt labākā pozīcijā, principā. Mm, ne, ne tikai vairāk naudas, bet arī eh, atbalsta tīklam jābūt spēcīgākam. Viņam atbalsta tīkls. Jā, kā piemēram eh, šīs te sociāla aprūpas centrie pansionāta rindas Rīgā. Patreiz gaida ap 400 līdz pat 500 periodiski cilvēkiem rindā, kur ir vientuļi cilvēki, kuriem nav šie aprūpētāji, kurus nevar aprūpēt aprūpas mājās ietvaros gaida rindā. Mm piemēram. Tās ir arī finanses, šī sociāla ekonomiskā situācija. Aha. Saprotat, jo e, būtībā pakalpojumu sniedzēji, šo sociālo pakalpojumu sniedzēji būtu gatavi piedāvāt šīs vietas, bet ir nepieciešama politiskā atbildība un šīs finanses tātad novirzīt tādam Bet tas mērķim. būtu tā kā no valsts e, nu, nu budžeta ir, ir pašvaldības. Vai ir pašvaldības. Nu, nu, jā. protams, ka valsts un pašvaldība ļoti nu, jā, saistīta. nu, es, jā, es tādā nu, ziņā arī domāju, ka protams, tā kā. Protams. Skaidrs. Tad ejam mazā muzikālā pauzītē, un tad nu gan par to labo, kas te tiek darīts, jo, manuprāt, eh, no sociāla ekonomiskā situācija un ir slikti un vajag kaut ko darīt, un daudzas lietas arī notiek par to, kas tad notiek, un tieši ko arī Karitas eh, dara, varbūt tās par to pēc mazas muzikālas pauzītes. Rādījumā arī klausītāji jūs, ja jūs mūs dzirdat un jums šķiet ir kāds interesants jautājums, kuru vēlaties uzdot karitas eh, vadītājai šeit Latvijā, droši sūtiet īziņas 266 77 272 vai, ja gribat uzdot jautājumu ēterā, zvanot pa telefonu, to jūs varat arī izdarīt. Numurs 67 969 131. Pēc mazas muzikālas pauzītes būsim atpakaļ un turpināsim sarunu uh, ar karietes vadītāju Inesi Švekli. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji. Šeit es priesteris Jaunis kopā ar karītes vadītāju Inesi Švekli, rādījums labās ziņas, un kā jau nosaukums to atklāja, te ir par labo. Lai arī sākumā mēs ieskicējām vai es prasīju jautājumus, lai norādītu, kas tad īsti ir par problēmu un kādā veidā to var risināt un kā tā tiek jau risināta, tad tagad tieši par to pozitīvo, kā tad šīs problēmas tiek risināts. Varbūt tās varat pastāstīt arī par to, kādā veidā karitas tieši cenšas risināt šīs uh, trūkumcietēju problēmas. Mhm. Jā, es domāju tieši par karitas Latviju par Karits Latviju. Jāsaka paldies arī visiem eh, maniem priekšgājējiem, jo, kā jau teicu, Karits šogad svin 20 gadu jubileju, un eh, pamazām ir veidojušās šīs Karitas atbalsta grupas draudzēs, uh mhm. -huh. Eh, arī pirms eh, es sešus gadus tātad vādu karitas kopā ar bīskapa Andri Kravali, un pēdējā laikā mums ir pievienojies arī eh, Francijas cilvēks, Grašu bērnu ciemat, ja bērnu nama vadītājs Kristofs Aleksandrs, mm -hmm. un līdz ar to, līdz ar to tātad arī pirms mums ir veikts ļoti labs darbs, un paldies viņiem varbūt šajā jubilejas gadā par padarīto. Jā, <laughs> paldies. Tieši tā. Eh, lūk, eh, un, protams, kā eh, uzsākot pirms sešiem gadiem darbu, Karits Latvija valdē, tas ir nodibinājums. Nodibinājumu ir pirms 20 gadiem dibinājusi Latvijas Romas katoļu baznīcas bīskapu konference. Mēs esam tātad visīstākā baznīcas dibināta organizācija, nevalstiska organizācija, kurai ir arī sabiedriskā labuma status. Lūk, arhibīskapa Zbigņevs Tankēviča un arī citu bīskapu, bīskapu konferences būtībā uzdevums bija stiprināt karitas eh, draudžu grupas. Gan tās, kuras jau bija izveidojušās, gan arī veicināt šo grupu attīstību arī citās draudzēs. Un eh, jāsaka paldies tām draudzēm, kuras tiešām ir šo darbu veikušas, Pēdējos gados tādas ir vairāki desmiti draudzes, un ar katru gadu draudžu skaits palielinās. Man prieks arī un sirsnīgi pateicība visiem draudžu prāvestiem, priesteriem, eh, kongregācijām, kuras aktīvi iesaistās šajā draudžu karits grupu veidošanā, eh, un pēdējos gados pateicoties arī uh, E, ciešai sadarbībai un finansiālām atbalstam no Vācu katoļu fonda Bonifācijas verk, e, tieši varbūt arī Monsignor Georga Alstēna e, atbalsta, mēs esam varējuši profesionāli attīstīt, vadīt šo darbu, pieņemt arī darbiniekus. Sirsnīgs paldies Marijai Diazai un Elitei Zvejniecei, kuras mm -hmm. jau trīs mm -hmm. gadus koordinē brīvprātīgo uh, Karitas Latvija darbu. Labi, jautājums. Eh, kāds labums ir no draudžu tīkla, no draudžu grupiņām? Ko viņas dara? Ko viņas dara? Nu, pirmām kārtām eh, prāvesti vai priesteri atrod savā draudzē to līderi, kuri jau darbojas, jo katrā draudzē ir kādi uh, draudzīgi cilvēki, kuri viens par otru rūpējas. Uh, bet viņi varētu rūpēties arvien vairāk vai apmeklēt mājās šos cilvēkus, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Bieži vien tie ir vecāka gada gājuma cilvēki, varbūt ar kādām veselības problēmām, varbūt viņiem mājās ir nepieciešama kāda palīdzība. Varbūt viņi ir arī jāatved svētdienā uz svēto misiju, ja viņi to vēlās un vēl var veselības eh, dēļ apmeklēt svētās mises. Eh, viņi var ne tikai savā draudzē darboties, viens otru atbalstīt, bet arī apskatīties savā apkaimē. Mums ir ļoti daudzas eh, tieši reģionu draudzes, kuras eh, apzina savā reģionā gan sociālos aprūpas centrus vai pansionātus, eh, kalpo arī bāreņu iestādēs, kā piemēram Siguldas draudze ļoti aktīvi ir darbojusies tieši Grašas ciematiņā. Lūk, kādus citus uh, dienas centrus vai veciem cilvēkiem vai uh, ar garīgi rakstur traucējumiem cilvēkiem. Bet, vai... Eh, bet tās grupas, viņas dara, uh, ko tas nozīmē, viņi ved uz baznīcu, viņi kaut kādu dažādi, tur dažādi. evaņģēliju pasludina un, un atgriež no grēkiem, vai, nu, vai viņi, viņi uz upas virtuves taisa un pabaro cilvēkus, kuriem ir vajadzība? Sociālā atbalsta evanģelizācija nāk paralēli būtībā šim darbam. Bet tas nav pamatmērķis, principā, eh, karites. Nu, es domāju, tas ir baznīcas pamatmērķis, viens no pamatmērķiem, mhm. viens no pamatmērķiem, kurš noteikti caur žēlsirdības darbiem nāk uh, klāt arī uh, nu, burtiski, burtiski nu, tā jocīgi izklausās, gan arī automātiski tā negribās teikt, bet, bet, bet eh, nu, jāsaka, ka arī evanģelizācija notiek caur šiem žēlsirdības darbiem. Jā, tās ir gan zupu virtuves, gan, eh, gan arī eh, pārtikas lādes, ļoti dažāds kalpojums. Dažādu sociāla aprūpas centru apmeklēšana, viena draudze, piemēram, eh, tik ļoti Latgalē, tas ar citu Latgales, viena no Latgales draudzēm, tik ļoti sadraudzējās ar tuvējo sociālās aprūpas centru, kad ne tikai apmeklēja, ne tikai, nodru, ne tikai palīdzēja arī prāvestam priesteriem svētās mises no noturēt, eh, atved arī uz baznīcu šos cilvēkus, bet pat nopirka arī mūsu žēlsirdības darba projektu konkursiņus mēs organizējam jau vairākus gadus, kur draudz var piedalīties eh, ar savām žēlsirdības darba idejām, pat nopirka cilvēkiem dažādus trenažierus tieši, lai fiziskās aktivitātes veicinātu. Aha, tad... Un eh, gāja palīdzēt tiem cilvēkiem uh, Eh, nu, nogādāt viņus uz šiem trenažieriem, pavadīt laiku, atbalstīt, parunāties, jo bieži šie cilvēki ir ļoti vientuļi, uh, un varbūt pietrūkst arī šis aprūpas personāls, kurš var veltīt tik daudz laiku, lai kliedētu šo vientulību, kas arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Tad šajās grupās uh, nolasās cilvēki, kuri pēc tam kā brīvprātīgie dodas eh, tur, kur ir baidzība. Tas, es saprotu, nav tikai draudzes baznīcas ietvarā, bet arī ārpus, ja, eh, dodas, lai uh, piemēramais vientulību mazinātu, aizjūt apciemot cilvēkus. Tieši tā. Mums Rīgā ir arī ļoti interesanti piemēri. Jāsaka, mēs ļoti labi jau nezinu, kāds 3-4 gadus sadarbojamies ar Rīgas pašvaldību. Mēs gan bijām iniciatori Karits Latvija, ka šādu profesionāli vadītu sociālā darba koordinētu tādu, nu, teiksim, darbu. Uh, Eh, vajadzētu Rīgas pašvaldības sociālos aprūpas centros, bērnamos, patversmēs, eh, sociālajās gultās, Rīgas pirmajā slimnīcā, pansionātos eh, veidot, ja, un mūsu brīvprātīgie apmeklē visus šos centrus, un ir tāds ārkārtīgi interesants arī aktivitātes, piemēram, kristīgo filmu dienas. Piemēram, eh, doc, eh, docents Zaleskis, brīnišķīgs mūsu brīvprātīgais ārsts, dodas uz Gaļazaru pansionātu vienu, divas reizes mēnesī kopā ar mūziķi Ilonu Bogomolu un vada tur lūkšanu grupiņas kas agrāk ne, nenotika. Mežciemā tika izveidota, pansionātā mežciems tika izveidota pēc remonta brīnišķīga kapela, kur ir atsākušās arī uh, katoļu svētās mises. Ja, tā kā tas žēlsirdības darbs ļoti cieši iet eh, kopā arī ar tādu garīgo atbalstu ar evanģelizācijas lietām. Nu jā, eh, bet kā ir eh, cilvēkam ir jābaidas iet pie karitas, ja viņš nav katolis vai kristietis? E, nē, par brīvprātīgo var kļūt ik viens, Brīvprātīgais un arī klients var eh, saņemt atbalstu ik Protams. viens, vai jābūt obligāti ir kārtīgam katolim? Nekādā gadījumā. Eh, Karits Latvija divus gadus, divus gadus darbojās vienā ārkārtīgi interesantā projektā, kur eh, piedalījāmies konkursā pie Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātā. Viņš gan diemžēl ir noslēdzies, bet divus gadus darbojāmies patvērumu meklētāju centrā mucinieki, mm -hmm. kur mm -hmm. noteikti lielākā daļa nebija katoļi. Lielākā daļa bija e, bēgļi no musulmaņu valstīm. Mm. Mēs viņiem palīdzējām. Un joprojām uh, Eh, lai gan mēs tur vairs arī nedarbojamies, mēs mēģinam kaut kā arī viņus atbalstīt. Daži bēgļi pat nāk pie mums eh, uz karitas vai svētās ģimenes māju vai, vai, vai eh, uz jauniešu centru. Jā, tā tad turpina vēl mūs meklēt un bieži vien no dažām valstīm nu, ja bēgļi varbūt kaut kādā veidā ir pametuši Latviju, viņus mēģina varbūt arī pie mums atgriezt, sūta pie karitas joprojām. Un, protams, kad eh, mēs nejautājām, jā, vai viņi ir katoļi. Jā, noteikti. nu, nu skaidrs, bet tādas programmas valstī nav un tad uh, sūta uz uz karites, lai karites varbūt tās risina šo nu, problēmu? Šo programmu turpina uh, saviem spēkiem sabiedrības integrācijas fonds, tā kā teikt, ka pilnīgi nav šī programma, es tā, nu, tā negribētu, ja, bet nu, nav tāda varbūt tās eh, tik liela atbalsta, kāda bija, kad uh, tika deleģēts šis darbs nevalstiskajai organizācijai. Bet uh, es tā klausos, un man izklausās, ka, uh, ka nu, nav viena kaut kāda viena specializācija. Mēs tur palīdzam uh, vientuļiem pansionātos, vai mēs palīdzam nezinu, invalīdiem vai, vai alkoholiķiem. Vai, bet, kad e, principā tiek darītas ļoti daudz dažādas lietas, un, un, un arī caur šo baznīcu tīklu, draugu tīklu. Jā. E, Draudzes tīkls mums ir ļoti svarīgs. E, jāsaka, ka šogad, burtiski no 1. septembra, uzsākām uh, Eh, šī projekta, nu viņ, viņam ir tāds interesants jauks nosaukums, kas man ļoti pašai patīk, Karits akadēmija. Uh mhm. -huh. Tātad eh, šie bija semināri divu gadu garumā, eh, visā Latvijā, ko mēs veicām, lai tātad apmācītu aicinātu draudžu grupas veidot, eh, informētu arī prāvestus priesterus par šo mhm. iespēju aktualizēt šo jautājumu. Eh, mēs tātad turpinam šo darbu, pateicoties atkal Bonifācijas vērka atbalstam un eh, veidojam jau reģionos, reģionālos centrus brīvprātīgā darba attīstībai Un mēs esam jau pieņēmuši arī darbā gan Latgales reģionam, Janīna Kursīts kundze būs šī pārstāve, Aha. un savukārt eh, Zemgalē būs Inga Svētiņa, nu, sadarbībā arī mm -hmm. ar mhm, savu uh, vīru kungu, jā, Edgars Svētiņu, uh, ir arī atbalsts no bīskapiem, no bīskapa Jāņa Buļa, no bīskapa Edgara pa, pa, Eduarda Paulovska, tātad šos cilvēkus tātad pieņemt un sadarboties. Tā kā nu. zemgale, latgale būs, e, nu, varbūt vairāk uzmanības. Būs mm, kāpēc kurzeme un sēlī ir apdalītas? Kurzeme sēlī Vai tur turpina, nav trūkums ietēju? <laughs> Tur, turpina darbu mūsu jau esošās darbinieces e, Elita un e, Marija. Protams, kad arī kurzem un zemgale un vidzeme un, un visi pārējie, visi reģioni, visi četri reģioni, visi četras diecējas tiek aptverts. Uh, skaisti, viss tas ir ļoti skaisti un ļoti labi. E, man, man tāds varbūt tās nedaudz teoretisks jautājums, e, e, piedošanu būdams no, no, ne no sociālās <laughs> jomas, tad man arī interesē drusku pacelt tādā citā līmenī arī šo sarunu, un, un tā lieta, kas man tā šķiet ir, ir, ir interesanta, ir, es vēl atceros savu studiju laikus no antropoloģijas, sociālās antropoloģijas, un tad tur bija arī, protams, arī eh, šā, jū, šī joma apskatīta, un viena no tām uh, lietām, kas tika uh, prezentēta, uh, es nepateikšu ļoti precīzi, kā tas bija, bet kas man likās ir, ir tiešām ir vērtīgi ņemt to arī vērā, jo bieži vien ir tāds, tāds kā pārmetums, kāpēc baznīca jaucas iekšā uh, sociālajā jomā taču valsts visu nodrošina. Un, un kāpēc vajadzētu? Viņi tikai mēģina ievilkt baznīcā, principu, un, un tiešām ar tādu nedaudz ar tādu uh, kritisku vai nievējošu pat at, ievilkt. Viņi grib tikai to bībeli visiem iemācīt, un neko vairāk viņi patiesībā negrib. Bet tad arī atskārst nācās ātri vien par to, ka uh, jā, valsts nodrošina tāpatās kā daudzas citas jomas valsts ir pārņēmusi un nodrošina un ļoti par labi e, varbūt tās arī to nodrošina, bet tomēr ne visiem ir šis valsts nodrošinājums, valsts tīkls, kā teikt, vai ne, caur kur izkrīt ļoti daudzi ārā e, un, un nesaņem varbūt tās to palīdzību un nebūtu saņēmuši, ja nebūtu tādas organizācijas kā Karitas, ka varbūt tās eh, netik internacionāli un tik strukturēta, bet eh, žēlsirdības misionāras, tad Kalkutas Terēzes mās, eh, kuram, es domāju, arī bieži vien ir bijuši kritika un pārmetums, bet kādu labumu dod šāda veida kalpojums, kur, kur mēs tā kā nemainam, nezinu, politiku vai nemainam to cilvēku reālo situāciju, tā kā neizņemam viņus ārā no, no tā posta un nelaimes, kurā viņi atrodas. Jā, es negribētu piekrist par to eh, jūsu izteikumu baznīcas jaukšanā žēlsirdības darbos. Tā ir viena no baznīcas trim svarīgām misijām – evaņģelizāciju, eoharistiju un žēlsirdības darbi. Viņi ir nesaraujami saistīta ar kopējo baznīcas darbu un ir tikai uh, pareizi un normāli kā mēs to darām. Un kad eh, baznīca ir dibinājusi šādu organizāciju starptautiskā līmenī, un jāsaka, ka Karitas Internacionāls ir otra lielākā pasaules labdarības organizācija. Un dažās valstīs viņa ir lielākā labdarības mhm, organizācija. Mm -hmm. Un bieži vien cilvēki arī vairāk uzticās tieši ar baznīcu saistītai organizācijai arī tagad mēs redzam, eh, ka cilvēki zvana un prasa, vai jums ir tāds pakalpojums, vai tur aprūps mājās, kāpēc jūs neesat, mēs tieši gribam baznīcas organizāciju, jo, eh, nu, eh, Uzticība ir tā, kaut uzticēšanās, kādā, acīm mm -hmm. redzot, acīm redzot, tā ir ļoti svarīga. Ir arī tie nav tikai varbūt katoļi vai varbūt pat ne kristieši, bet īstenībā uzticēšanās tieši baznīcas dibinātām organizācijām, kā piemēram arī diakonijas centrs Latvijā ir ļoti spēcīgs. Luterāņu eh, baznīcas. Luterāņu baznīca, jā, Luterāņu baznīcas labdarības, lielākā labdarības organizācija. Jāsaka, ka, piemēram, eh, Vācijā, Vācija ir pirmā karitas eh, organizācijas dibinātāja pasaulē, jā, jau mm pagājušā gadsimta beigās ir dibināta pirmā karits organizācija. Vācijā, piemēram, karits organizācija ir tik liela, kad ir otrs lielākais darba devējs Vācijā pēc Volkswagen. Aha, <laughs> Viņa atbalsta arī daudzu valstu, daudzu valstu, eh, nabadzīgāku valstu karītas organizāciju izveidošanos un, un projektus. Jāsaka, kad arī Latvijas Atbalsts bija arī no Vācijas, jā. jā. jā Bet gads. Eh, varbūt tās arī jautājums, no kurienes karitas ņem naudu, lai palīdzētu, jo es iedomājos, ka tas nav tikai brīvprātība, brīvprātības princips, uz kā viss balstās. Bet protams, protams. Kā, ir... kā to dara? Uh, Eh, protams, tas ir eh, gan arī eh, šā, šī finansējuma piesaistes darbs, jā, piesaistot dažādas ziedojumus, ziedotāju. Sirsnīgs paldies ikvienam, kuri ziedo labdarības darbiem. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet lielākā daļa līdzekļi tiek tomēr dažādu projektu veidā iegūti dažādu projektu veidā un veidojot profesionālu sociālos pakalpojumus, jo tā mēs varam piesaistīt darbam profesionāļus, ne tikai brīvprātīgos, un e, aptvert arvien lielāku cilvēku loku, kuriem vajadzīgs palīdzēt ir. Tātad šie profesionālie sociālie pakalpojumi. Un arī Karits Latvija uh, pirms eh, sešiem gadiem uzsāka sociālo pakalpojumu sniegšanu. Eh, protams, ka ļoti svarīgi bija, eh, kāds finansējums vispār tajā laikā bija pieejams. Jo nevar aiziet tā uz pašvaldību, teikt, nu dodiet mums līdzekļus, tagad mēs gribam darīt to un to. Viss ir otrādi. Mēs ejam pie pašvaldības vai pie valsts un prasam, kādi pakalpojumi mums ir nepieciešami. Mm -hmm. Jo mm -hmm. tikai arī, nu, ievērojot viņu prioritātes, viņi ir tie, kas arī bieži vien analizē konkrētās pilsētas vai, vai, vai apkaimes vai reģiona nepieciešamības. Un jums arī tāda sadarbība ir starp šīm pašu, protams, pašvaldībām? Un... Protams, Un eh, eh, jāsaka, ka viens no pirmajiem eh, sociālajiem pakalpojumiem Karits Latvija bija tieši bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes. Mēs izveidojām mm. tātad rehabilitācijas centru Terēzes māja šeit Vāciešu ielā, turpat arī, kur Radio Marija atrodas. Jā, jā, jā. Jāsaka, ka centrs tiešām ļoti labi darbojas. Tātad pirmie līdzekļi tika piesaistīti Eiropas sociālā fonda, jeb Eiropas līdzekļu tātad ietvaros. Uh, un tagad jau beidzoties Eiropas projektiem, treš, trīs kārtām, trīs kārtas mēs varējām arī. Tie bija sarežģīti konkursi, ļoti sarežģīti projekti. Paldies visiem, kas palīdzēja gan sagatavot, gan īstenot šos projektus. E, patreiz e, tātad šo finansējumu mēs saņemam no pašvaldības, jo mēs piecu gadu laikā pierādījām, ka strādājam ļoti labi, kad e, cilvēki, jeb, nu, sociālajā nozarē viņi sauc par klientiem, jeb jeb, jeb eh, ģimenes, ar, bēr, kuras audzina bērns ar funkcionāliem traucējumiem, mums uzticas, un šie pakalpojumi ir ļoti, ļoti vajadzīgi bērniem. Tad mēs arī pārgājām uz aprūpu mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Aha. Vairāk kā 80, 80 bērniem mēs palīdzam jau pēdējo trīs gadu laikā. Un arī daudzas citas lietas, atbalsta personu pakalpojums, tātad profesionāli sociālie pakalpojumi. Uh, Un ļoti daudzi e, tie ir e, arī kristieši, kuri, kuri tieši mums uzticas, tāpēc, ka mēs esam baznīcas organizācija ļoti jauki, skaisti. Diemžēl mūsu laiks ir beidzies, un tādēļ es gribu vēl beidzamo uh, jautājumu, ko es uzdodu ikvienam savam viesim, un tas ir, bet ko mēs, kā radio klausītāji, varam darīt? Varbūt tās tā ļoti vispārīgi es gribu uzdot, un, un jūs uh, atbildat nu, spontāni, kā jums šķiet, kas būtu tas, ko mēs, kā radio klausītāji, varētu darīt. Un varbūt tās tam lielākam pat uzstādījumam trūkumcietēju mazināšanai, šo, šo problēmu mazināšanai vai šo, šo sāpju mazināšanai. Noteikti apskatīties sev apkārt, draudzēs, varbūt darba vietās, varbūt eh, mājā, kur jūs dzīvojat, varbūt apkaimē, varbūt pilsētā. Mm -hmm vai ir cilvēki, kuram es, konkrēti es varu palīdzēt. Eh, noteikti aicinātu piebiedroties karitas draudžu grupām, kuras jau darbojas, noteikti aicinātu veidot karitas grupas, varbūt viņas sākumā varbūt vienkārši žēlsirdības darbu grupas, tar, tie, tas varbūt viens, divi, trīs, četri cilvēki, kas sanāk kopā un, un domā, ko mēs varam darīt savā draudzē. Eh, droši zvaniet. Un jā, varbūt tās, jā, ja ir, zvaniet, kur var zvanīt droši, tādā gadījumā. jā, droši zvaniet mums uz biroju. E, mūsu tāluruņa numurs ir 29 552 102. Mums ir arī e-pasts info at caritas.lv. E, droši rakstiet, zvaniet, e, interesējieties savā draudzē, vai jums ir žēlsirdības darbu grupa, ja jums darbojas jau šāda grupa, noteikti paskatieties gan savā draudzē, gan arī apkārtnē, kam es vēl varu palīdzēt. Citiem Un, Protams, aicinām arī, garām. arī ziedot. Un arī <laughs> labdarības darbu veikšanai. Jā. Tā ir ļoti, ļoti liela palīdzība. Mēs ļoti daudziem cilvēkiem esam palīdzējuši. Eh, it īpaši, kad sākās eh, karš Ukrainā, ļoti daudz esam palīdzējuši arī caur šiem ziedojumiem. Paldies jums visiem! Jā, tiešām arī gribu pievienoties, ka ne tikai Rādio Marija ir vajadzīgi jūsu atbalsts ziedojuma formātā, bet arī karitas ir vajadzīgs šāds atbalsts, un, un es gribu teikt, ka tikai tiešām kopā, katrs savās iespēja robežās, kaut vai ar šo ziedojumu mēs to varam arī izdarīt, bet man patika tā doma par to, kad apskatīties apkārt un varbūt tās ieraudzīt, kam es varu palīdzēt, kam vajadzīga tā palīdzība un kā es varu tam palīdzēt. Man liekas, jā. un atrast domu biedru, varbūt tā. Un, un atrast, jā. Un atrast arī domu biedru uh, savus draudzes prāvestu personā. Un, un arī. tas kļūst aizvien iespējamāks uh, jā. palīdzēt viens jā, otram. Ir. Sirsnīgs paldies, uh, šī saruna bija ar karitas vadītāju Inesi Švekli. Paldies par atnākšanu uz šo raidījumu. Paldies par uzaicinājumu. Un rādījumu arī klausītāju uz tikšanos jau nākošajā raidījumā labās ziņas rītvakar.